skan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējiem attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību. mīļie klausītāji. Esiet sveicināti Dievmātes eh, komandas starptautiskā laulāto pāru kustība piedāvā redzījumu laulība ceļš uz svētumu. Un šobrīd tātad, jā, atgādināsim, ka starptautiskā tāda mūsu katoļu laulāto pāru kustība, tā ir nu, apmēram galvenā doma tāda, ka četri, astoņi, seši pāri viens otru atbalsta tādā kā laulāto garīguma uh, izkopšanā. Un, un reizi mēnesī tad viņi tā tiekas, lai viens otru uzmodrinātu. Tā vai nepaliek, ka garīgums tikai katram individuāls, bet arī visiem kā, abiem kopējs. Un no otras puses, tad tur tiek šajā kustībā katru mēnesi tiek lasīta attiecīgi tāda grāmatiņa pāri viens otru uzmana, vai <laughs> viņi būtu to izlasījuši un kopā var apspriest, lauvātie pāri cenšas katru mēnesi apsēsties viens ar otru, nedalīt uzmanību, veltīt Dieva klātbūtnē viens otram. Un no tā, no šīs grāmatiņas, piemēram, mēs arī smeļamies impulsu eh, šīs dienas rādījumam un mēģināsim to apspriest šoreiz ar Dievmātes komandas Rīga 4 pāri Inu un Normundu. Labvakar! Labvakar! Labvakar. Jā, un slavēts Jēzus Kristus, sakam mēs rādījām Marija ēterā. Slavēts Jēzus Kristus, mūžīgi, mūžos, mūžos slavēts. Absolūti, jo redziet, tāds arī mūsu, tas kāds saka, starptautiska kustība vai lokāla, eh, galvenā būtība jau ir šiem te pāriem satikt, satikt Jēzu, kā arī tas ir materiālos teikts, un tad viens otram mēģina ar to savā ziņā palīdzēt, tātad jūsu Rīga 4 komandā, cik jums ir pāru atgādiniet? Mums ir kopā pieci pāri, ar mums ieskaitot un priesteris Tadeušs. Nu, re, priesteris Tadeušs, jā, šo, šovakar neizdevās var, viņam varbūt paspēt pievienoties, bet sveicieni arī, arī viņam. Un, un šoreiz tā tad, jā, starp citu jūsu, jūsu balsis arī dzirdētas ir citos radiom, arī Latvijas raidījumās, <laughs> Ines un Normunda balss, un man tā interesanti pajautāt, uh, interesanti pajautāt, eh, kā jums pašiem liekas, piemēram, tas ir viegli tā pārslēgties no raidījuma vadītāja vai no kāda eh, speciālista un konsultanta, ar ko jūs nodarboties uz tādu kā vienkārši pāri, kuram būs iespēja tā kā vienkāršākā veidā izteikties par noteiktām tēmām? Es domāju, ka mēs ļausimies viestur tavam procesam un pievienosimies. Nav grūtības nekādas. Nu, re. Tātad, Nu, cerēsim, ka tā arī visam būtu jānotiek. Un rādījums tradicionāli man tagad šobrīd, starp citu, jā, mani pašu sauc viesturs vizulis, arī es esmu dažreiz dzirdēt šajos rādījumos, pats esmu Dievmātas komandu dalībnieks, citā komandā, mums ir eh, šobrīd laikam pieci pāri, un, eh, un bija vakar taisni eh, arī tikšanās, un, un tas, ko šobrīd tātad man ir uzticēts darīt, virzīt sarunu par attiecīgā rādījuma tematu, pa, pa, pamatā par Emmausas ceļu mēs šodien runāsim, bet nu, mums jāsāk šobrīd ir ar skaistu iepriekš uzrakstītu lūkšanu, kur ar, no visas ir centīšos nolasīt. Tātad, mīļais kungs, arī šodien tu mums piebiedrojies mūsu cilvēciskajos ceļos, kas bieži vien ir līdzīgi ceļam uz Emausu. Arī mums bieži šķiet, ka maldāmies pa tumšiem ceļiem, kur nezinām, kam pieķerties, un tāpat kā mācekļi, mēs nevienmēr Uztveram tavu klātbūtni savā dzīvē, savās ciešanās, vilšanos un drosmes zaudējuma brīžos. Dievs, mūsu tēvs, mums nerad ir grūti atpazīt tavas klātbūtnes zīmes pasaulē un pašiem savā dzīvē. Atver mūsu sirdis tavam vārdam, lai tava klātbūtne mūs dara stiprākus, kad sastopamies ar šaubām un mazdošību palīdzi mums atklāt, ka tavs dēls mūsu dzīves ceļus staigā kopā ar mums viņš, kurš ir dzīves līdz ar tevi un svēto garu, tagad un mūžīgi mūžos. Amen. Amen. Jā. Arī. Lūk, pirmais raidījums mums. Šie, šie ir tā saucamie, ja tā var teikt, retie raidījumi, kas skan reizi mēnesī, un tāpēc arī ļoti iespējams, ka nejaušāks kāds klausītājs ieslēdzas, un arī mēs nevaram tā katru nedēļu iesildīties, un tad ir šodien tāds labs sezonas uztraukums jau cet, ceturto reizi, vai arī mums, mūsu redaktors, var teikt, Arsenijs, kas gatavo scenāriju, ir labi pastrādājis. Eh, šobrīd tātad mēs pārvirzīsimies jau uz tātad šīs dienas tematiem. Salausta sirdis. Salausta sirdis. Esot bijušas šiem te emocijas mācekļiem, un mēs arī bijām mūsu kustības tātad lielajā pasākumā Turīnā, un man vienmēr paticis, ka, teiksim, <laughs> tie speciālisti vai teologi, kuri prot tā ir kā no vienas rakstu vietas, viņu sadrumstalo tik mazās nu, jaukās daļās, un no katras mazākās daļiņas, teiksim, atrast tās atziņas ne tikai ticīgajiem kopumā, bet vēl īpaši laulātajiem, vai ne? Nezinu, tā tad <clears throat> Šobrīd man bija pēc scenārija jājautā tēvam Tadeušam teikt nelielu <laughs> ievadu par šiem Emausas ceļa fragmentiņu, par to kopējo sajūtu, kāda ir vispār iedomājieties šo fragmentu, kāda jums šobrīd ir kopējā, nu, tāda kopējā sajūta, kad jūs iedomājaties Lūkas evaņģēlijas Emausas ceļš? Nu, protams, es pirmkārtām ir siltas atmiņas no Turīnas, jo man arī ļoti uzrunāja šīs meditācijas par ceļu, uh, Es uh, nekad tā nebiju savilkusi šo vietu, bet laulību ar ceļu es savelku ļoti dziļi. Man liekas, tiešām laulība ir ļoti dziļš ceļš, uz kura ir tik daudz kas atrodams un sastopams. Un šis nosaukums salauztas sirdis man arī liekas ir ļoti simboliski dziļš. Jo, nu, svarīgi ļauties šai salauztajai sirdī, izdzīvot šo salaustību, varbūt dažkārt pat kā rūktu tableti un tad kaut kas mainās. Es ticu, ka uz šī ceļa mēs sākam vieni, un tad, kad mēs esam, ja mēs tā pa īstam esam gājuši, mēs esam aizgājuši citi. Jā, skaisti teikts, kā rūktas zāles. Izvēlēties tādu savostības ceļu. Tur vēlāk lasīsim, ka, ka tie mācekļi jau devās it kā prom, ka, ka viņi nepareizā virzienā gāja, ka viņi domāja, ka viņam jāiet prom no tās savostības. Ko jūs no mums? Jā. Jūs tam man gribējāt? Nu, es gribu teikt, ka uh, kaut kādā mērā uh, laulībā mēs gribot, negribot salaužam sirdi viens otram ar kaut kādām uh, būtiskām un nebūtiskām lietām un daudzos gadījumos esot tu attiecībās, tās salauztās sirds bieži vien ienāk un Tāpēc jau laikam mums ir vajadzīgs Jēzus, kurš eh, patiesībā nu, tas sirds kaut kādā veidā dziedina un nu, samierina mūs savā starpā. Un, tā kā Šodien, starp citu, svēto las, rakstu lasījums misē bija, kur gāja divi, un viņi bija sastrīdējušies savā starpā, un, un eh, tas tā kaut kā, eh, nu, tieši runā par šīm salauztajām sirdīm, kuras mums varbūt pat katru dienu nu, vienkārši notiek, pat negribot. Jā, nu lūk, tātad Emmausas mācekļiem salauztas sirdis daudz varbūt uzreiz nesaprotu, kāpēc tā, jo man sākumā agrāk, kad es lasīju, es pat nesapratu to, man liekas, nu, iet prom, nu, viņi iet pa ceļam, pārunā visu, kas bija no, nu, noticis tā kā pļāpā, nu, kas tur tik šausmīgi salauzts, bet redz, tagad tur ir lielajā konferencē, lielajā konferencē to labāk izdevās tā Ar tevi iestur, tu esi kādreiz gribējis iet prom no savas laulības? Nu, teiksim tā. <laughs> es tev izprovocēju. Jā, jā, labs jautājums. Nē, nē, nē, nē nu, te, tīri teorētiskā līmenī, nu, es esmu par to domājis, jo man ir bija, nu, mums arī ir, ir bijuši milzīgi tādi skaisti konflikti, kuri liek, do, nu, kuri liekas bezcerīgi neatrisināmi, un tad, piemēram, tad, kad tu sev pat kā krietni skatos, pat neatļauj domāt, ka vajadzētu to laulību beigt vai šķirties, bet, eh, bet tad, kad tas, ka izēja nav redzama, un izējas nav. Par to es esmu bijis pārliecināts, nu, vīlies, teiksim, nu, noteikti strīdu brīžos, noteikti, jā. Nu, es šajā ziņā domāju, ka mums ir ļoti labs tāds cilvēces ienaidnieks, kurš ir ieinteresēts, lai katra laulība tiktu šķirta, un lai tur aiz eh, visām šķirtām laulībām paliek tās salauztās sirdis gan tiem laulātajiem, gan bērniem, un, un tādā veidā sēja ļaunumu, tā kā mums ir labs palīgs pēdiņās. Un man savukārt ļoti uzrunāja šis eh, vispār salīdzinājums, kad viņi aizgāja nepareizi ceļu uz to emausu, ka viņi aizgāja nepareizi ceļu. Protams, ka ir gribējies, un, protams, kad ir, ir kārdinājums, kad ir kaut kur vieglāks ceļš, kad ir kaut kur izēja tāda, kad vienam varbūt būtu vieglāk, vai, protams, un, un ir šie kārdinājumi, un ir šī vēlme tā kā doties kādā citā ceļā bijusi, katram, es domāju, laulībā, bet, bet palikšana, nu, izturība, atgriešanās pie Dieva un atgriešanās pie sevis dziļi sevī un mēģināšana saprast, kas tad man sāp, kur tad tā salaustība, tad šajā dziļajā ceļā var bieži vien atklāt, ka tas jau nav stāsts par to otru cilvēku, ka tā salaustība jau varbūt tevī ir bijusi no pirmsākumiem, un tas otrs vienkārši nu, viņu tā kā atmodina, un beigās izrādās, ka tas otrs ar to ir dāvana. Jo tad tu vari, tu zini, ko nosaukt vārdā, tu zini, kam ir vajadzīga dziedināšana, kādai salaustībai. Nu, es gribu teikt, ka eh, nu, mēs viens otram tiešām esam dāvana. Un tikai dažreiz to dāvanu tā, nu, vai nu nav spējas novērtēt, vai, vai nav spēka novērtēt, jo tāpēc, kad, <clears throat> tad, kad tās salauztās sirdis ir, viņas jau ir kaut kāda iemesla dēļ, un, un uh, daudzos gadījumos e, tas otrs partneris mums ir iedots no dieva, lai viņš uzrādītu varbūt visus tos cēloņus, kāpēc man tur kaut kas nu, nav kārtībā un ļoti tāda, tāds liels kārdinājums ir izbāzt to rādītāju pirkstu uz otru un pateikt, to tevis dēļ man tas viss un kāpēc man tas ir jācieš, ja? Uh, e, un, protams, ka mēs visi krītam uz to, un es krītu uz to, un uh, Otrā cilvēka, cilvēkā tik labi var redzēt visus trūkumus, kas viņam ir <clears throat> tajā pašā laikā. Nu, savie jau nemaz tā neredzās. Un tāpēc es gribu teikt, ka eh, tā lielākā vērtība ir eh, spēt kaut kā to rādītāju pirkstu pavērst uz sevi. Un, eh, nu, tur ir jābūt tādai ļoti, ļoti lielai meistarībai. Drosmai. Nu, ko bez Jēzus nemaz nevar. Taisnība gan. Jā, taisnība gan, un uh, mazliet pieturoties pie scenārija, tie turpināsim tūlīt jūs iesākto tēmu. Tātad mums šoreiz mazais, mazais gabaliņš, tāds drumstauļi no šī evaņģēlija fragmenta, kuras skan šādi, 13. un 14. pants. Un redzi divi no tiem tajā pašā dienā. Tas ir nedēļas pirmajā dienā. Devās uz Emmausu, ciemu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi pārunāja visu – kas bija noticis. Laikam vēlreiz jānolas, jo tikai divi panti. Un redzi, divi no tiem tajā pašā dienā. Tas ir nedēļas pirmajā dienā. Devās ceļā uz Emmausu. Ciemu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi pārunāja visu, kas bija noticis tas, ko mūsu materiāla grāmatiņā mēs līdz ar to uzzinām un arī konferencē, kad ne viņas nevis vienkārši pārunāja, kas bija noticis, bet lūk, ka viņi gāja prom no Jeruzalemes, no notikuma epicentra, kur viņi bija redzējuši savu skolotāju, rabī, mācītāju krustā sišanu un piedzīvoju, ka, še, ka šeit noskaņasot tā milzīgā vilšanās. Un tas var notikt, es, ne, es nezinu, tieši jūs iesākāt par laulības vilšanos, un kāpēc, vai par to neparunāt dziļāk, uh, ka tā situācija, ka, ka likās, ka viss būs, ka nāks valdnieks un ķēniņš un skolotājs un ienījās galvaspilsētā un nē, viņš ir miris, vai ne? Un, nu, tādā primitīvā līmenī man tas asociēs <laughs> ar sajūtu, ka, piemēram, RFS futbola klubs, mēs tik labi šogad esam, mēs iekļūsim čempionu līgā, un tad atbrauc norvēģiešu čempioni, un viņi mums jau pirmajās minūtēs bija 2-0, Un tad tā sajūta, ka tu kā līdzutēs var iet mājās, un tā kā, nu, man ar to vispār nav nemaz nekā tāda sakara, bēdīgi un traģiski, bet es negribu par to nemaz domāt, nu, lai jau, nu, apmēram, lai jau viņi spēlē paši. Un līdzīgi varbūt kādam ir laulībā, ka pienāk kādus, ka viss būs, pasaulē labākais cilvēks ir aprecēts. Nē, nu, nu tas ir salīdzināms ar tām rozā brillēm iemīlēšanās brilles, un tu skaties uz to otru cilvēku, un viss viņā ir skaists, un viss tev apmierina, un viss tev priecīgi ir. Un, nu, tad, kad tu padzīvo kādu laiku kopā, un cevišķi, kad viens otram tūl blakām ir, nu, tad parādās, ka tās rozā brilles nokrīt, nu, tad kā kuram, vienam tumšās, vienam zilās, vienam vēl kaut kādas. Bet man šajā vietā ļoti uzrunā šī nepieciešamība runāt. Man liekas, tas ir eh, tāda centrālā izēja, ko arī mūsu kopienā mēs kopjam visi, bet eh, runāt ģimenē, es arī savā terapijas praksē piedzīvoju to, ka dažreiz tas ir milzīgs izaicinājums un, un runāt ar bērniem un runāt tā, lai vēl mēs satiktos, eh, bet tur ir izēja, viņi arī gāja un runāja, viņi apsprieda šo savu vilšanos un, uh, Un arī laulībā, man liekas, ja mēs izējam no tāda iekšējā nocietinājuma, no tās vientulības, kur mēs katrs aizējam viens no otru prom un sākam runāt, vienalga kā, kaut vai dusmīgi runāt sākumā, eh, bet runāt, man liekas, ka tur ir izēja un pēc mūsu pieredzes mēs ar dažādām krīzēm esam gājuši cauri, dziļām krīzēm, sāpīgām, tur ir izēja. Lūk, mēs eh, tieši vakar bija mūsu komandas tikšanās, un <laughs> Man sieva teica, ka es pārāk ātri nāku visu, piemēram, strīdu gadījumos runāt, izrunāt un pabeigt, ka vajagot dažiem atkal tādu kā pauzi, tādu kā distanci un pēc tam tikai, nu, tas par mazākiem konfliktiem gan droši vien bija domāts, aizrunājāmies. Bet, eh, tad, tad, bet par, runājot par šo te runāšanu, patiešām, ko arī dara, ka, ka tiem mācekļiem droši vien, nu, viņi viens ar otru tā kā dalās tajās, dalās savā sajūtā un viņu atvieglo, vai ne? Nu, es eh, pati personīgi esmu visu dzīvi savā ģimenē kopus šo runāšanās garīgumu, saprotot jau, saprotot jau pirmsākumos, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi un, un mācot arī bērniem dalīties, un tas nav viegls ceļš. Tas nav viegls, nevienmēr ir viegli dalīties un runāt par grūtām lietām īpaši, dažkārt liekas pat daudz jau, bet... Um, Bet uh, augļi, skatoties uz mūsu ģimeni, es teiktu, ka augļi ļoti skaisti. Un tad, kad mēs godīgi varam runāt par to, kas mums ir, tad, tad tas tāds aug, mēs visi kā ģimene augam nu, tādi, kādi mēs esam. Savukārt, tad, ja mēs noklusējam, tad, man liekas, veidojas kaut kādi izkropļojumi. It sevišķi, ja noklusējam nopietnas lietas, tad dažkārt mēs varam pat runāt, ka kaut kādā ziņā tu melo, tuvākais man melo. Uh, ja ir noklusēts kaut kas ļoti nopietns attiecību kontekstā, un tad tas klusums traucē attīstīties visiem. Es domāju, godīgums palīdz attīstīties visai ģimenes sistēmai un mainīties, transformēties. Nu jā, es tikai domāju, ka uh, katrai ģimenei ir sava kaut kāda nu, <clears throat> pieredze un, un to, ko mēs iegūstam no vecākiem. Un man, piemēram, nemaz nav viegli runāt, jo uh, Mani vecāki savā starpā nerunāja, neizrunāja. Nu, īsnībā viņi klusēja. Viņi gan arī ļoti nes, nes, nestrīdējās un neškandālēja, bet viņi nerunāja. Un, un es nevaru teikt, ka man ir vienkārši eh, apsēsties un runāt, izrunāt kaut kādas eh, nu, tādas svarīgas lietas. Un šeit nu, jautājums ir, parasti jau ar sīkumiem sākās. Tā kā tu teici, nu, tas jau par sīkumiem, bet īsnībā jau visi lielie konflikti sākās ar sīkumiem. Un, uh, un, un man nav vienkārši, bet, nu, ko es varu pateikt, ka diamātas komandas, eh, tad, kad mēs bijām jau kā tādi iesācēji, tas bija ļoti, nu, tāda ļoti svarīga un forša programma, jo tāpēc, kad, eh, nu, tur ir tāds, tā kā, tādas metodas, kādā veidā sākt runāt, jo, Šī gadījumā jau mūsu ģimenē problēmas nekad nav bijušas runāt ar bērniem savā starpā. Uh, nu, tā kā bērni ģimenē, bet, bet nu, problēma ir tāda, ja viens otram uzkāp uz varžacīm ar kaut kādiem vārdiem vai darbiem vai kaut kādiem, nu, tad, tad nemaz nav viegli runāt, sevišķi, ja tas ir saistīts ar to salauzto sirdi lielākā vai mazākā mērā. Jā, nu lūk, un lai mēs neieslīgtu tādos pāru psiholoģijas jautājumos, mums mazliet man jānocitē no materiāla par garīgajiem aspektiem, šai vietai. Šeit, piemēram, eh, uzsvērts, ka, uzsvērts, ko šiem mācekļiem nozīmē Jeruzaleme. Tā ir Dieva klātbūtnes pilsēta, kur atrodas templis ar visvētāko vietu, arī varas un labklājības centrs. Uz kādu dievu viņi cerēja šajā pilsētā? Kādas bija viņu ilgas, viņu sapņi? Par dievu uzvarētāju, kurš izmanto savu varu un valda? Par dievu atbrīvotāju, kurš nāk atsvabināt savu tautu no romiešu valdības – un atdotai atpakaļ brīvību? Viņi nebija gaidījuši, ka Jēzus mirs tik pazemojošā nāvē. Kāda vilšanās, kāda sakāve, kāds apkaunojums, un mācekļi tātad bēdīgi un zaudējuši drosmi iet pa ceļu un samierinājušies. Viņi pat aizgājuši no mācekļu kopienas, viņi tagad dodas prom no šīs kopienas, šeit mums uzsvērts. Un līdz ar to mums kā pāriem arī tiek jautāts līdzīgi, līdzīgā kontekstā, ko jūs iepriekš minējāt, kāda, bet, toties, bet kādas ir mūsu attiecības ar Dievu, nevis vienam ar otru grūtajos brīžos. Mūsu laulības dzīvē pienāk grūts brīdis, kas tad mainās, piemēram, mūsu attiecībās ar Dievu, ko jūs varat no savas pieredzes atklāt mums mazliet? nu, no, no mūsu pieredzes mums kaut kā, uh, gan man, un es arī zinu, manai sievai, attiecības ar, at, attiecībās ar Dievu nekas nemainās. Vienkārši šeit ir jautājums, laikam, kādā veidā Dievu ieaicināt kopā. Jo tāpēc, ka e, tajā salauztās sirds e, brīdī jau tā kā tiek atšķelts viens no otra – un ieaicināt kopā, jo katram atsevišķi aiziet palūkties, nav problēma nekāda. Bet kādā, kā tikt galā ar kaut kādiem aizvainojumiem, ar kaut ko, kas patiesībā traucē iet kopā. Un tas ir liels jautājums, bet šajā jautājumā man ļoti pat, palīdz, eh, arī man pašam palīdzēja Dievmāts komandas, jo tāpēc, kad, eh, nu, tev jau arī, jūs, jums jau arī Dievmāts komandās ir tas eh, WhatsApp čatiņš, kur jūs Jā. savā starpā uh, Ir gan. Eh, dodiet ziņas un, un tas ir kolosāli. Eh, patiesībā tad, kad ir galīgi traki, tad tu vari padot ziņu saviem draugiem, ar kuriem tie visi kopā, un, un, un viņi, ja, ja nevar paši, tad viņi palūdz, lai Dievs kaut kā tā stiprāk pieskarās mūsu uh, lepnībai. Man vienmēr gribējies, mēs, es esmu meklējis vienmēr dažādas metodas, kā mēs varētu runāt ģimenē viens ar otru, īpaši par grūtām lietām. Un viens veids, ko es gribētu labprāt padalīties, mēs uh, izmantojam rožu kroni sarunām. Rožkrons ir vienkārši fantastiska platforma, jo tad, kad tu pirmā, dē, pirmais noslēpums, pieņemsim, ir Normunda noslēpums, otrais ir mans, trešais ir Normunda, ceturtais mans, un piektais varbūt kaut kas kopējs tur bērni, un kas ir aktuāli. Un tajā brīdī, kad tas ir mans, tad tas ir mans laiks. Un es tad varu teikt visu ko es, nu, tas ir noteikums mūsu, es varu teikt visu, kas man ir uz sirds. Un Normons vienkārši klausās, un viņa noteikums ir vienkārši neiejaukties tajā. Un tad mēs lūdzam par to. Un tur mums ir noteikts formulas, mums neaiziet, neaizved tā emocija nekur projām. Un tad nāk Normunda runājamies, un viņš runā. Un tad mēs atkal lūdzam. Un mums ir gadījies, ka šis rožakrons, mūsu ģimenes rožakrons, mūs izved cauri neiespējamajām situācijā. Man pievienojos arī Meģigoras vēstījumiem, kad eh, lūdzieties rožkroni. Lūdzieties, bet padariet to dzīvu. Lai tā, tā, tas ir ne tikai tāds tā kā pātaru skaitīšana, bet tā ir tava dzīves saruna vienam ar otru, ar Dievu un ar Dievmāti, jo viņa ir mūsu mamma. Vai cik skaisti, un paldies, ka padalījāties tik atklāti ar savu tādu metodi. Tā tad jums, kā var teikt, ka, kā bija jautāts šeit attiecības ar Dievu grūtajos brīžos, ka mācekļi no viņa devās prom, jūs ejat pie Dieva, tas ir ļoti acīm redzot <laughs> no manas mutes jau sklaps izaugsmes līmenis, jo mums ar sievu tā nenotiek. Vis, vis, tādajā sastinguma posmā ļoti maz gribas vienam pie otra <laughs> iet, un dažreiz arī slinkāk tieši kļūst, nu, parādās tāds, nu, tā, tāds kā nevis slinkums pat nevarētu saukt, bet varbūt tāda kā neuzticēšanās, ka tas kaut ko labos, ka ir jau tik slikti, nu, ko tad tur... Nu jā, bet tu jau, es laikam nepareizi izteicos, te jau ir tas jautājums, ka mēs aizējam katrs savā tajās, eh, savās personīgajās attiecībās ar Dievu un nemaz tā neejam viens pie otru ar lielu prieku. Tā iešana vien pie, vienam pie otra Eh, parādās tajā brīdī, kad tu esi nu, iedarbinājis kaut kādu aizlūgumu, jeb, vai tā ir svētā misija, jeb kaut kāds tāds, eh, nu, kur, kur, kur tiešām tu saņem no Jēzus tādu tā kā grūdienu vai, vai, vai, vai vieglu tādu eh, pastūmienu vienam pret otru pretī. Vai savu gribu iedarbinājis. Jā, ja nu griba un nu, ticība, acīm redzot, iet roku rokā. Es nesen arī runāju ar kādu draugu, kurš nav ticīgs, un viņš arī bija pārliecināts, tā kā arī ir bijis, piemēram, viņš bija pārliecināts, ka attiecības nav glābjamas. Un viņš to zināja, jo viņš ir intelektuāls gudrs cilvēks, viņš saprata, ka nekas nav glābjams. Nu, vai, un arī, piemēram, man liekas, es arī atceros kaut kā līdzīgi bijis, bet tad, tad jau ir tā ticība, un es viņam arī teicu, pat kā neticīgam, es teicu, tur vienkārši, nu, drusciņi vajag ticību, ka sāk kaut ko nu, kustināt, zinot, ka ka viss var mainīties. Vienkārši noticēt. Ja, pat ja tu zini, ka nekas nevar mainīties, pat pasaulīgs cilvēks var drusciņi noticēt, ka varbūt tomēr var mainīties un rīkoties tādā kā brīnumainā ticībā, pat ja viņš ne, ne, nesarunājas ar Dievu. Nu, es domāju, ka tur vairāk griba ir. Nu, ka tu gribi, nu, bieži vien tu ticību, nu, tu jau nevar iedarbināt, ja tev gribas nav. Un tad, ja tev ļoti negribās, tad jāsāk domāt, kāpēc man tā ļoti negribās. <laughs> jā, runājot vēl par ciešanām, man liekas, kad tu saki, jā, mēs ar sievu tur varbūt tā neesam atraduši, bet, zini, nu, man, mēs esam daudz ciešanas no Normunda piedzīvojuši dažādu veidu. Un man, es saprotu, ka šīs ciešanas ir tā mūsu valūta, eh, ka tu esi, šobrīd arī braucam eh, uz Ukrainu misijās, un labprāt par to pastāstītu mazlietiņi, bet eh, tur arī cilvēki ļoti cieši, ārkārtīgi cieši bet ciešanas atbrīvo telpu kaut kam jaunam. Tāpēc mēs varam braukt uz Ukrajinu, jo tur ir kaut kas atbrīvots, un cilvēks saka, klausieties, mums vajag kaut ko savādāku. Mēs nevaram vairs pa vecam. Brauciet, palīdziet mums radīt, un mēs palīdzēsim jums kaut ko pilnīgi jaunu. Un šis ir arī ģimenē. Man, man tās ir manas domas, ka dažkārt šīs ciešanas, kurām mēs ejam cauri, un ja mēs ļaujamies, ja mēs nu, ieraugam, kāpēc mēs nevaram aizmukt, es nevarēju aizmukt, tāpēc, ka vienkārši Jēzus man pateica, ka to nevajag darīt. Vienkārši. To nevajag darīt. Un es paklausīju. Un tad tās ciešanas eh, tev iedod kaut kādu tādu īpašu dāvanu, izdedzina to veco ārā un atnāk jaunais. Un jūs sākat pie jaunam. Un tad tā ir satikšanās. Brīnišķīgi. Jāpaklausās mūzika, jāpārdomā ciešanas kā dāvana. Diez vai tām bija arī emocijas mācekļiem, savas veidu ciešanas viņi noteikti arī pieredzētu. Bet eh, pēc mūzikas pauzītes mēs atkal parunāsimies. Thank you. ceļš uz svētumu, laulība ceļš uz svētumu, tāds ir šī raidījuma oficiāls nosaukums. Nu, tā mēs cenšamies. Starptautiskā kustība, diamātas komandas. Eh, starp citu, jā, es gribēju vienkārši mazliet eh, izklaidēt klausītājs ar vienu tādu īsu jautājumu. Tātad, viens no piepūles punktiem, kas ik mēnesi jādara pāriem kom, kustībā dievmātas komandas, ir tās augtais apsēšanās pienākums, ka dieva klātbūtnē jā, cilvē, veselus vismaz stundu ir jārunājas. Jāatrod laiks, jāieplāno speciāli, un reizi mēnesī pārim ir jāapsēžas, piecinot e, Jēzu, Jēzu sev, klā, sev blakus. Sākumā pirmajos gados tas liekas tik šausmīgi grūti un neiespējami, un slinkums ir to ieplānot, nu, nevis slinkums, bet nav pietiekamas uzmanības to ieplānot, nu, tad ar laiku, tad jau viens otru uzmanot, tiek, tiekam motivēti, bet par to apsēšanos un sarunāšanos. Izmantojot to, ka šodien mēs mazliet atkāpjamies no scenārija, ka mums tomēr eh, psi, psihoterapeiti ir studijā un attiecību speciālisti, gribēju pajautāt tīri praktisku jautājumu, kas klausītājiem varētu noturēt. Mēdz būt situācijas, ko pārmet vīriešiem, ko tiešām ir gadījies piedzīvot, kad uh, parasti vīriešiem to pārmet, ka viņam neinteresē, ko tad sieva īsti saka ka viņš it kā klusē, viņš it kā dzird, bet viņam līdz galam neinteresē. Un tad viņam tas tiek pārmests, un viņš arī pats godīgs vīrietis var atzīt, jā, ir kaut kāda temata, ir kaut kādas tādas, ir kaut kādas tēmas, kur vienkārši nu, slēdzas uzmanība vaļā. Ko jūs ieteiktu? Kā rīkoties tātad laulātajam vīram, ja viņam neinteresē kādu lietu, ko, <laughs> ko sieva viņam stāsta? Nu, es domāju, ka eh, tā kā neinteresē nav nevienam vīram, sevišķi jau tie, kur ir eh, eh, tajā diamāta kustībā. Šeit varētu būt citi mehānismi īstenībā, jo sieva, sievietes runā savādāk nekā vīrieši, un sievietes dzird savādāk nekā vīrieši, un tas ir arī jā, nu, otrādi. Ja? Vīrieši bieži vien uh, nav spējīgi, eh, pat es, nete, es teiktu, ka nevis negrib, bet nav spējīgi dzirdēt to, ko sieviete saka. Un, eh, nu, mums ir 18 gadu stāsts, un mums nekad nav bijusi problēma apsēsties un stundu runāt. Tas pat bieži vien vairāk aiziet. Vienkārši jautājums ir, kad eh, ļoti, ļoti ir jāmācās, kā runāt. Jo, tas ir apusēji. Nu, tas ir apusēji, un es zinu, ka vīrieši parasti cenšas noklusēt. Arī es esmu tāds, kurš cenšas klusēt. Bet nu, nesanāk jau vienmēr. Un, un tā ir tāda skola, kur ir jāiziet eh, nu, katram pārim noteikti pēc, sava, pēc savas metodes. Tur nevar nevienam kaut ko ieteikt, jo tagad tur dariet tā. Nu, tas tā nestrādā. Nu, lūk, nē, nē, nu, tad, nē, es varu to <laughs> paņemt uz sevi, paņemt uz sevi šo jautājumu tādā ziņā, ka uh, katram savu metodu, bet dažreiz tiešām ir tā, ka tu it kā dod otram laiku izteikties, un viņš tāpat nejūtas sadzirdēts, vai ne? Ka viņ, un tev arī kādreiz tiešām liekas, un kāpēc to runā, tas taču nav svarīgi. <laughs> Ko jūs Inna teikt? Nu, es domāju, ka laulība tas ir eh, nepārtraukts treniņš, un klausīšanās, un runāšanas treniņš. Eh, skaidrs jautājums, kā tā sieva runā atkal. Nu, Zinām, man jau nepatīk, ka laulībā pievēl profesionālo dzīvi, tāpēc ka laulība ir laulība, tā ir tava dzīve. Un tas ir tas, ko tu izdzīvo kā cilvēks. Un, un va, visādi var runāt. Var ļoti emocionāli runāt, var pārmetoši runāt, var vainojoši runāt, vai raudoši runāt. Un bieži vien šo spēcīgo emociju ir grūti arī vīrietim nu, vispār tvert. Un iemācīties sievietē kaut kā tikt ar to emociju galā, uh, un tad parunāt mierīgi, tas būtu tas labais eh, padoms. Bet kā tikt galā, ja mēs laulībā kaut ko izdzīvojam ļoti, ļoti grūtu, tad varbūt arī vīram ir jātrenēs to emociju mazliet paņemt uz sevi un atļaut sievai izrunāt vai izraudāt, jo pēc tam paliks vieglāk. Un tas ir tāds kopējs ceļš, kur mēs sākam iepazīt dziļāk viens otru, kas tad otram ir vajadzīgs, kā otrs var nomierināties, kā otram es varu palīdzēt atbrīvoties. Normundam vajag palikt vienam man noteikti palīdz tas, ka viņš ir blakus un klausās. Arī tad, kad es raudu un kliedzu, paņem pie rokas, man tas noteikti palīdz. Nu, redz, mēs esam dažādi. Jā. Nu, lūk. Tātad šādu mazu rubriku un atkāpīti mēs ieviesīsim iespējams redzījumos tieši par piepūles punktiem, par kādu aspektu mazliet vairāk parunāsim, bet eh, tātad mūsu šīs dienas pamatēma būtu ceļā uz Emausu, ja? Un tagad man tā jānorientējas mūsu, mūsu tātad scenāriju lapās, lai saprastu, pie kura nākamā jautājuma mēs varētu pieķerties, īpaši zinot, ka mums eh, šodien tāda tehniska aizķeršanās un arī priestaris Tadeušs eh, pēdējā brīdī vakar es uzzināju, ka, ka mums tagad garīgie jautājumi mazliet šoreiz tiek atšķēdīti, un tas arī var būt labi īstenībā, ļoti veiksmīgi sagadīšanās, ka mēs vairāk par pašu attiecībām varējām parunāt, un te arī bija jautāts, eh, kāds varētu būt tātad kāds varētu būt, eh, tad bija tādi kā, kā pāra iekšējie žesti, te tika teikts. Pāri iekšējie žesti vai kāds tā, tāda kā parola, kas apliecina, ka mēs esam kopā, ka mēs esam tie paši. Jā, kādi var būt jūsu žesti un iekšējā attieksme vienam pret otru, jo īpaši grūtos mūsu attiecību brīžos kas atspoguļo jūsu visdziļāko savienību un nesaraujamo vienotību. Šādu jautājumu materiāls mums piedāvā apskatīt kā laulātam pārim. Kādi var būt jūsu žesti un iekšējā attieksme vienam pret otru? Mēs sadodamies rokās. Nu, ne. Tas ir mūsu žests. Mēs vienkārši ejam sadevušies rokās, un, un tam ir arī ļoti dziļš tāds pamatojums, ka nu, pat tad, ja ir grūti, mēs paliekam sadevušies rokās. Un tad, kad mēs neesam sadevušies rokās, tad jau ir slikti. Tad ir jāmeklē atkar veids, kā sadoties. Nu, re. Sadošanās rokās, rožkronis, daudz ko jūs atklājāt šodien. Kā jūs to risināt, un eh, vēl te bija, bija jautāts, kādas ir jūsu attiecības ar Dievu grūtajos brīžos, to mēs jau it kā pārunājām, bet te bija vēl padziļināts, vai jūs kā emoces mācekļi viņam pagriežat muguru un regresējat savā ticībā? vai uzdrošināties izteikt viņam savas vilšanās, neveiksmes, ko piedzīvojat paļāvības jomām. Jā, nu, te mēs arī iepriekš arī apspriedām, ka es esmu sajūtas, jā, tādus re regresēšanas momentus, kad ir grūtības, jau ka labos laikos ir varbūt cit, citiem citādi. Labos laikos tev ir viegli pateikties Dievam, visu stāstīt, visu atklāt sliktos brīžos. Kaut kāda, varbūt pat iezogas tiešām tā vainošana, ka Dievs varbūt pie tā ir vainīgs, ka viņš nevarēs sakārtot šo situāciju kaut kā ērtāk un vērtīgāk. Kā jums šķiet par to regresēšanu krīžu brīžos un vilšanos brīžos? Nu, es varu teikt tikai vienu, kad uh, vienīgais veids, kā es uh, kaut kā cenšos uh, nu, neieregrezēties, kā tu saki, vai nē, es nu, tomēr gandrīz katru dienu esmu svētajā misē, es kalpoju eh, pie altāra un eh, es cenšos visas tās savas grūtības un visu to, kas nu, man varbūt arī tajā laulātajā ne īpaši labi eh, patīk, visu nolikt uz altāra. Un es nevaru pateikt, ka vienmēr tas nostrādā perfekti ātri, Bet, eh, nu, ja mēs skatāmies tā, eh, katrā ziņā neviens jautājums nepaliek neatrisināts. Ātrāk vai vēlāk es redzu, ka eh, tomēr ir šī, nu, Dievs iejaucās, ja? vai viņš iejaucās pie manas domāšanas, vai viņš iejaucās pie manas sievas, un nu, tas ir tas mans, kā es eju. Nu, es atkal gribētu pie ciešana tēmas, laikam, uh, man ir, mums abiem ar Armūtu īstenībā ļoti specifisks stāsts, pat neiegrimstot tajā, mums ir bijis abiem diviem katram pašam jāuzceļ savu dzīvi pa jaunu. Un tas uh, ceļš caur ciešanām, lielām, lielām ciešanām. Un šodien jau um, ehm, 18 gadu laulības pieredze un vispār tāda kristīgās dzīves pieredze ļoti dziļa, es varu teikt, ka šīs ciešanas ir kā Jēzus skūpsts, jo tu nevari nerunāt ar Jēzu. Nu, kad tev ir ļoti lielas eksistenciālas ciešanas, ļoti liels sāpes, tu pat nevari, man ir bijis tā, ka es, es, ne, nu, es nevaru pārmest Dievam, man tik ļoti sāp, ka man vajag viņa palīdzību. Un tā ir tā, tas ir viņa skulpsts. Un kā tad viņš man var palīdzēt? Es ar viņu runāju, es viņam vienkārši stāstu, uh, Un ir dažādas arī brīnišķīgas metodas, bet varu padalīties pavisam īsi vienu. Man ir viena klostermās uzdāvināja vienu metodu, tāda piedošanas terapija saucās, kur Tu vari pretējā krēslā, kas ir tukšs, nosēdināt, iztēlēt savu vīru un izteikt visu, kas tev ir uz sirds, pēc tam apsēsties tā, tajā vietā, kur bija tas tukšais krēsls, un pamēģināt atbildēt no pozīcijas, ko tu gribētu no savu vīru dzirdēt ko viņš šobrīd varbūt vēl nevar pateikt. Un vienkārši izteikt tos vārdus sev, un pēc tam atgriezties atpakaļ savā krēslā un ieicināt Jēzu visā tajā, kas jāpiedod, kas sāp, kas grūti attiecībās. Un šajā meditācijā, ka es, to, es esmu vairāk kārtīgi to daudzkārtīgi izvedusi grūtos brīžos, es esmu piedzīvojusi vienmēr brīnumu. Jēzus nekad neatstāja. Mans vīrs var atnākt mājās un pēkšņi brīnumainā veidā sākt runāt to, ko es tajā krēslā runāju, ko man likās, viņš man nekad nepateiks. Un tas priekš manis ir, um, nu tā ir saruna, tas ir dieva darbs. Tas ir dieva darbs. Un es saprotu, ka ir lietas mūsu dzīvē, laulībā, kuras var paveikt tikai dievs. Un tādēļ, nu, ir jārunā ar viņu. Atklāti, arī ar dievu. Jā, un nemūsas mācekļi kontekstā skatoties, ja varbūt iespējams arī tajā brīdī pat nepazina Viņas, to mēs šīs dienas tajā grupačiņā nelasījām, bet viņi kaut kā neprata, jau nepazina. Varbūt tur tā metafora arī nu, par to, kā jums šķiet. Vai viņi, te, te mums ir teikts ar citu materiālā, ka mūsu, mūsu Jeruzalemē noteiktās mūsu dzīves situācijās mēs tiekam kārdināti sist Dievu krustā, izsvītrot viņu no savas dzīves – savām pilsētām, saviem svarīgajiem lēmumiem. Mēs domājam par viņu vienīgi tad, kad notiek lielas katastrofas vai kad vajadzīgi skaisti vārdi mūsu ģimenes svētkiem, bet tieši šī traģēdija tikko atklājusies ceļā uz Emausu. Tieši par to sarunājās Emausas mācekļi, bēgot no Jeruzalemes, kur vēl pirms astoņām dienām bija ticējuši, ka redzēs piepildāmies savas cerības. Jā, nu lūk, un Ina mums tikko arī pa, jāizskaidroja, ka lūk, arī kaut vai bēgot, bet runāties un aicināt. Jā, runājot starp citu, gribējās pajautāt arī jūsu dzīvē ir, cik dzirdēts pārmaiņas, ka jūs arī mainat, val, nevis <laughs> mainat valstis un pilsētas, bet pār, pār, pārvietojoties Ukrainas virzienā. Varbūt īsos vārdos pastāstiet, kā šāda pieredze – sākās? No, nu, tā pieredze sākās 2010. gadā, kad tēvs Rufus Pereira, ja ir daudz klausītāju, kur to noteikti atcerās, viņš uzaicināja mani, lai es braucu viņam palīgā uz Ukrainu, eh, nu, noorganizēt viņa kalpošanu un eh, kas atcerās, nu, viņam tāda specifiska kalpošana bija, kur viņš lūdzās par katru cilvēku, viņu bija jāķer visi, un savukārt Ukrainā tā Grieķu katoļu baznīca, tur vispār neviens tā nelūdzās, un tas bija kaut kāds viņiem šoks, un man tur bija jāņem visi tie puiši, jāmāc viņiem, kā to visu darīt, un tas bija ļoti interesanti. Un tā bija tāda vesela nedēļa, kur es tur pavadīju, Un toreiz mēs jau eh, tajā laikā bija biskups. Eh, nu, viņš jau ļoti silti uzņēma, jo to dienu laikā tur aptuveni 10 tūkstoši cilvēki izgāja cauri, kur pa katru personīgi tika palūgts un, un, un, un, un, un kaut kā pie galda eh, mēs ēdām un, un, un eh, nu, tas eh, biskaps saka nu, tām rufusam, ka nu, man, mēs gribam, lai tur brauc vēl un tā, un viņš teica, ka diez vai uz šeienes vēl kādreiz braukšu, viņš teica, viņam daudz citas vietas un nu, jābrauc, un, un, un Nu, viņš teica, ka, ka es esmu viņa garīgais mazdēls, un no, nu, nu, tad lai es braucot. Un, nu, un, un tā sāc, sanāca, kad es eh, vairākus gadus uz trienu braucu. Eh, es ne, neegzorcēju, ja, bet eh, es runāju par iekšējo dziedināšanu, par, par, par to, ka ši, šiem eksorcistiem ļoti svarīgi ir atbrīvošanā, ir svarīga tā emocionālā dziedināšana. Un tā mēs iedraudzējāmies. Nu, tagad, kad uh, kad jau karš iet pilnā mērā, nu, bīskaps saskaroties ar tādām neatrisināmām situācijām, kur tur ļoti daudz bērni, viņam ir tāda žālsardības māja, pilna piln ar bērniem un ar bēgļiem un, un e, vienkārši tie, tie viņa darbinieki, viņi saskarās ar izdekšanu, ar tādām nu, ļoti lielām e, ciešanām un grūtībām, ka viņi nav spējīgi strādāt, ja, un, uh, Nu, viņš uzaicināja mūs, lai eh, manu sievu kā eh, psihoterapeits un psihologs, un, un es savukārt atkal tādā tavā, savā atbrīvošanas tādā eh, formā, lai mēs braucam uz turienu un kaut ko darām. Un, un mums bija doma, ka mēs tagad paņemam ģimenes, ģimeni visu un braucam uz turieni, un tā situācija nedaudz pamainījās mē, mums, lai mēs uz turieni brauktu, un lai mēs varētu darīt to, ko viņi no mums gaida, mums ir jāsagatavo vieta. Mums ir jāsagatavo telpas, kur to darīt, mums ir jāsagatavo ļoti daudz lietas, lai tas vispār būtu iespējams. Līdz ar to es, piemēram, vakar atbraucu no Ukrainas, un uh, Es tur biju uh, trīs dienas, un es jau, jau sāku gatavot. Līdz ar to nu, jau tā kā misija mums jau darbojās. Tikai tā, uh, kā saka, Dievs izdara savas korekcijas, jo cilvēks domā, cilvēks sarēķina, un Dievs tur to visu pagriež. Mums, pie mums eh, vakar pavisam nejauši Normons braucot no, no Ukrainas atveda um, Ukraiņu karavīru jo viņam nebija kur palikt. Viņš būtu autobusā tur palicis. Un mēs viņam devām naktas mājas. Un izrādās, viņš nav Ukrājins. Viņš ir Igaunis vispār. Un, eh, bet Somijā nodzīvos daudz gadus. Un es viņam jautāju, kāpēc eh, pie vakariņu galda, kāpēc tu devies uz karu? apdraudīja savu dzīvību katru sekundi. Viņš ir pirmajās frontes līnijās. Viņš atbildēja, ka viņš eh, tajā redz jēgu savā dzīvē, un ka viņš gribēja kaut ko savā dzīvē izdarīt labu, un ka viņš grib ieguldīt kaut ko, vismaz ko viņš var, kaut kādu mazumiņu, lai apstādinātu to ārprātu, kas tur notiek, to drausmīgo vardarbību un iznīcināšanu un um, nogalināšanu un tā tālāk. Un es savukārt um, domāju, ka paskatāmies uz Eiropu, Mēs arī tik, tikko bijām Turīnā, un tur uh, mūsu brāļu māsas no šīs pašas dievmātas kustības runā, kuriem viss ir, netrūkst pārtikas, nekā netrūkst, e, runā par to, ka viņi nesaprot, kā savus, kā savus bērnus dabūt baznīcām. Savukārt tur Ukrainā katru svētdienu baznīca ir pārpildīts, tur ir bērni, ģi, nu viss, kas tur ir, viss vec, vecuma pārstāvēti un ticības dzīve ļoti intensīva un ļoti spēcīga. Šeit arī ciešana nozīme. Un Bīskaps eh, saka mums tā, eh, jūs esat radījuši kaut ko, jūs, mēs izstrādājam izstrādājam izglītības produktus un inovāciju izglītībā arī sadarbībā ar augstskolām. Jūs esat to izdarījuši, mums to vajag. Mums vajag šeit kaut ko citu. Mēs nevaram vairs iet pa vecam. Tas ir tas pats, kas laulības kontekstā. Ja? Ir tik lielas ciešanas, ka mēs vairs nedrīkstam dzīvot par vecam, un mēs gribam savādāk. Brauciet pie mums, ceļam kopā. Ceļam kopā varbūt ne tikai priekš Ukrainas, bet arī priekš visas pasaules. Mm, redz, cik skaisti. Jā, nu ko, tik liels ciešanas, ka ne, nevar vairs kā agrāk. Jā, mazliet šoreiz tā iznāk, ka mums paveicās satikt tieši Normunda Nīnu studijā, un eh, tāpēc mazliet novirzījāmies, var it kā novirzījāmies no tēmas, bet nekur jau tālu, nekur jau tālu mēs arī nenovirzī, ne, neesam novirzījušies, eh, un kā, kā mums šķiet, ja mēs runājam par mazliet pārtrocot tālāk par šām vilšanos un ciešanām, par to Jēzu, kurš iet blakus, kuru mēs varbūt nepazīstam. Ehm, kā jūs to uztverat? Kāpēc tad nepazīstam? Kāda jums ir tā, tā sajūta? Kāpēc viņi uzreiz nepazīst, vai viņi neusticas, vai ja nu, būtu nu, uzticējušies, būtu par, ja pamanījuši arī es domāju, tevis? <clears throat> Es domāju, ka tas ir saistīts eh, ar eh, to, kad uh, brīžos, kad uh, cilvēks ir kaut kādā stresa tādā stāvoklī, kad viņš ir vīlšanās, ja kaut kādā aizvainojumā, viņam acis aizmiglotas. Un eh, par to runā arī svētie raksti, ka tagad jūs redziet tikai miglā un vēl kaut kā arī apustuļiem to teica, ja? bet tad jūs redzēsiet skaidri. Un es domāju, ka mēs katrs uh, cilvēks, uh, ejot šo savu ceļu, dzīves ceļu, mēs e, daudzos gadījumos nonākam tajā miglā, jeb tajā tādā miglainībā, ka mēs vienkārši neredzam. Es Turīnā piedzīvoju tādu atklāsmi, kad e, viņi stāstīja to meditāciju tieši par šo, kad ja es tur iet viņiem pa vidu un es pēkšņi ieraudzīju savā priekšā visu mūsu dzīvi, visu mūsu normu un strīdus, kur mēs neesam, netiekam galā ar kaut kādām lietām, kur mēs nevaram izrunāties, un to, kā Jēzus tur sēž mums pa vidu – Un man, pē, man vienkārši atvēr, bet viņš taču tur vienmēr ir. Viņš taču tur vienmēr ir. Un, un tas, tas man ļoti, ļoti stipri, es man līdz asarām aizkustināju, es domāju, viņš taču tur vienmēr ir. Vai cik skaisti vārdi, pilnīgi tik labi nopaļot mūsu rēdījumu, viņš taču tur vienmēr ir, gan ceļā, gan vilšanās, gan sāpēs. Lūk, tas bija mūsu šodienas tāds improvizētais laulāto kustības raidījums. Kāda vēl replika, Normand? Jā, es gribēju pateikt, ka uh, mēs eh, aicinam lūkšanas no cilvēkiem, kas, uh, nu, tad mums ir vajadzīgs cilvēku lūkšanas un, un mēs aicinam arī palīdzēt ar ziedojumiem, ja tas ir iespējams šai misijai un katram ziedotājam mēs dāvinam grāmatu, mīlestības pedagoģija, audzināšana, kas dziedina, kuru to visu var izdarīt Marijas Magdalēnas baznīcā. Lūk, tad gan ziedojumi, gan lūkšanas, Inēm Normundam viņu misijās, un arī tiešām paldies, ka jūs daujāties tik personiskos eh, paņēmienos no savas laulības dzīves, tāpēc jau šis rādījums domāts, paldies tiešām eh, par drosmi, paldies jums, ka klausījāties, un, eh, un, un, un šobrīd, vai mums izdosies mūsu kopienas magnifikāta dziesmu atrast, varbūt, ne, varbūt vēlāk uzliksim, bet jebkurā gadījumā viņš taču vienmēr ir Ar mums. Ar mums. Starp mums un ar mums. Ar labvakar. Laulība kā ceļš uz svētumu saucās šis rēdījums. Skan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātas komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējiem attiecībām, laulātu pāru garīgumu uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību.